Handelinge, hoofdstuk 18 Hierna had Paulus Athene verlaat en na Korinthe toegegaan. Daar het hij voor Aquila, een jood wat in Pontus geboren is, ontmoet. Hij het kort tevoren samen met zijn vrouw Priscilla uit Italië daar aangekomen, nadat keizer Claudius beveel het dat al die joden Rome moet verlaat. Paulus het hulle gaan opzoeken en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Maar elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Nadat Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle hulle aanhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy klere afgeskit en vir hulle gesê: As julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan werk ek onder mense wat nie Jode is nie. Toe het hy die sinagoge verlaat en na die huis toe gegaan van 'n godvreesende man met die naam Titius Justus. Sy huis was net langs die sinagoge. Crispus, die hoof van die sinagoge, en sy hele huisgesin het tot geloof in die Here gekom. Ook baie ander mense in Korinthe wat die boodskap gehoor het, het gelowig geword en is gedoop. Eendag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê: Moenie bang wees nie. Hou aan met preek en moenie stil bly nie want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Paulus het 'n jaar en 6 maande lank daar gebly en die mense onderrig in die woord van God. Nadat Gallio goewerneur van Agaie geword het, het die Jode egter soos een man teen Paulus in opstand gekom en hom voor die hof gebring. Hierdie man het hulle gesê: Probeer die mense oorhaal om God op 'n ander manier te vereer wat in stryd is met ons wet. Paulus wou praat, maar toe sê Gallio vir die Jode: As dit oor 'n onreg of 'n ernstige misdaad gegaan het, was dit my plig om geduldig na julle Jode te luister. Maar aangesien dit 'n gereede kawel is oor woorde en name en julle eie wet, moet julle self daaroor beslis. In sulke sake wil ek nie regter wees nie. Daarna het hy hulle uit die hof uitgejaag. Hulle het toe almal vir Sostenus, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom net daar voor die regbank aangeraak. Galio het hom egter niks daaraan gesteer nie. Nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinte gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Voordat hy in Kengree aan boord gegaan het, het hy sy hare laat afsny omdat 'n gelofte wat hy afgelê het vervul was. By hulle aankoms in Efese het Paulus sy reisgenote verlaat en in die sinagoge ingegaan waar hy met die Jode geredeneer het. Hulle het hom gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Hy het van hulle afskeid geneem en gesê: "As God wil, kom ek na julle toe terug." Hy het van Efese af weggegaan en in Caesarea aangekom. Daarvandaan het hy Jerusalem toe gegaan en die gemeente gegroet en toe na Antiochië toe vertrek waar hy 'n tyd lank gebly het. Daarna het hy weer vertrek en deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis. Oral het hy die gelowiges geestelik versterk. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geesdrift gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak toe Apollos na Agaie toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom, was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het, want hy het die Jode in die openbaar kragtig weer lê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is.